hari umugabo azi ku izina rya ndiyo ku bwayo jerome yishwe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana rishira kuri uyu wa mbere amakuru ava mu gipolisi akavuga ko uyu mugabo yishwe akubiswe n'umugore wiwe igisata c'amahoteli n'ingenzi ngo cifashe nabi mu Burundi kuko ngo abacitura bagabanutse cyane ngo ivyunyuwe n'ibihugu byahora bifasha uburundi Denis Shimirimana arongoye ikigo c'amahoteli n'ingenzi mu gisata c'abigenga akavuga ko uburundi bwari bukwiye korohereza abinjira mu gihugu mu gutanga uruhusha bita visa ku munsi ugira kabiri umwaka w w'ishuri wa bibiri na cumi na gatandatu shira wa bibiri na cumi n'indwi mu ntara ya gitega ngo abasanze batanga imfungurwa ku mashuri afise uburaro baragabisha ko bashobora kutabandanya batanga izo mfungurwa kuko ngo baheraniwe n'ayo mashuri amadeni manini abayobozi b'amashuri amwe amwe bakamenyesha ko batanguye kwikora ku mafaranga y'ishuri bita minerivare y'igice cya mbere mu ntara ya bubanza kopeke y'igihanga irugaye kuva ku munsi wa mbere ni nyuma y'ubusuma bwahabereye mu ijoro ryo kuri uyu w'imana nayo abari baharaye umupolisi n'umuzamu n'ubakaba bakiri mu bitaro kubera banyoye ibiyobyabwenge bibasinziriza mu mpera z'ano makuru tukaba tubafitiye bucana ayandi y'amagara y'abantu aho tubaganirira ku bijyanye no guca imbyaro ku bakenyezi muganga deogratias nuko amazina akaza kutubwira ko abakenyezi baciye bagira ibyo bahindiye mu mibereho yabo ivyo abubakanye bategereza gutahura ido nido ni mu kanya amakuru mugiye kuyakishikira na Placide niyo mungere mu buhinga bw'ivyuma ni Nadia Sayimana fasidikanije na Emet Usemitebutsi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro amakuru tuyahere ku bijyanye tuyahere ku bivugwa i bubanza aho muri kopeke y'igihanga mu ntara ya bubanza iyo kopeke yugaye kuva kuri uyu wa mbere ni nyuma y'aho habereye ubusuma kuri uyu w'imana umukenyezi yari asanzwe ahakorera akaba yari yahagaritswe ariko akaba yahavuye arekugwa kuri uyu wa kabiri ariko umupolisi n'umuzamu bari bahacungereye n'ubu bakaba bakiri mu bitaro kubera bahawe ibiyobyabwenge ibubanza Space Kabanyana bakobwa claudine umukenyezi asanzwe akora muri kopeki gihanga yari yafashwe n'igipolisi cy'inyamiramabi kuri uyu wa mbere yitabye ngo abazwe ku bijyanye n'ubusuma bwahabaye yapfuye agomezwa mu gasho akaba yarekuwe mu gatondo kuno wa kabiri uwo mukenyezi akaba yari amaze iminsi akora wenyine umwe mu bo basanzwe bakorana ari mu karuhuko uwundi yagiye gukorera ahandi iyo kopeke kugeza n'uno munsi rero ikaba yugaye abanywanyi bakeneye udufaranga twabo babandanya bidoga basaba ko yosubira ikugurura amaresi amazi menshi abanyagihugu baronkera ko ifumbire byari byavuzwe ko yibwe cyo kimwe n'amafaranga bahavuye bayatora aho abo bagizi ba nabi bayashanjaje umupolisi n'umunyezamu bari baraye kuri iyo kopeki igihe haba ubwo busuma n'ubu baracarimwo serumu mu bitaro bivuye ku biyobyabwenge banyoye abanyagihugu ndetse n'igipolisi bakavuga ko barindiriye ukuri kuri abo bantu babiri igihe bazotora mitende tubibutse ko kopeke y'igihanga yasahuwe amafaranga angana miliyoni cumi n'umwe n'ibihumbi mirongo itandatu mu ijoro ryo kuwa mungu buca rero ryo kuwa mbere abo basuma kugeza n'ubu bataramenyekana babanje guha umupolisi n'umunyezamu inzoga y'ibitoke bari bashizemwo ibiyobyabwenge spesi karitasi kabanyana ibubanza ajya yisanganiro spesi karitasi kabanyana urakenuye abatari bake mu bari bahunze mu ntara ya makamba kuva muri ndamukiza umwaka uheze ngo baramaze gutahuka bamwe mu baganiriye na hadisanganiro bakavuga ko bahungutse kubera ubuzima butari bworoshye mu makambi y'impunzi buramatari wa makamba gadi niyukuri akavuga ko hari umugambi wo gufasha abakeneye gutahuka ariko ngo nubwo biruko ngo hari n'abandi babandanya guhunguka ibitemezwa na buramatari misago Jean Pierre yarakubitiye makamba ikomine ya nyanzarake hari hahunze ibihumbi mirongo ine na bitanu ku birenga ibihumbi mirongo itanu bari bahunze intara ya makamba akaba ari naho hamaze guhunguka abarenga ibihumbi mirongo itatu na bitatu maka turaronka vyose turaheza tugenda turahamishwa nyene mu ishamba shamba maka turashika ahantu hari barabara nyene gadi niyo kuri bura matari w'intara y'amakamba avuga ko ayo makuru bayumva ku bahungutse hariya birabagora gusohoka twebwe ntiturajayo ngo turabe ko ari byo abavayo niyo bahitubwira yuko amakamba usanga acunzwe hirya no hino kugira ngo ntihagire abantu baza bariyerereza kuko bazi ko bahunze bakibaza bati nibagenda bakahura n'ingorane mu nzira kandi bazi ko banditswe tiga byo hava bica biteye ingorane buramatari wa makamba amenyesha ko hagiye gutunganywa guhungura abavyifuza bose umugambi wo kubahungura urahari kuko eh, muri iyi minsi iheze gato umushikiranganji eh, w'intore hagati mu gihugu n'igisuku igihugu ari kumwe na batwara hasi urwego rw'igihugu isanganiro inama isumba ingimba amakuru mu kirundi arabandanya mu bijyanye n'umutekano hari umugabo azwi ku izina rya ndiyo ku bwayo Jerome yishwe mu ijoro ryo kuri uyu w'imana buca ari kuri uyu wa mbere yicigwa mu rugo iwe ku mutumba wambabazi ni muri komini ya nyabikere intara ya karusi abarongoye intwaro n'igipolisi bakavuga ko yishwe akubiswe n'inkoni z'umugore wiwe i karusi bureze pascal kararumi niho kubwayo Jerome yapfuye mu ijoro buca ari kuri uyu wa mbere yicigwa imuhira iwe ku mutumba wa mbabazi wa komine nyabikere intara ya karusi nk'uko musitanteri nako umuryango leon ndasa uwo mugabo yicishijwe inkoni yakubiswe n'umugore wiwe uwo mugore ngo afatikanijwe na musaza we hamwe n'uwundi mugabo w'umubanyi mu gipolisi na musitanteri bemeza ko abo bantu batatu harimwo umufasoni w'uwo muhisi bafashwe n'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere ubu bakaba bapfungiye mu gaco k'igipolisi aho ku mugwa mukuru wa komine nyabikere musitanteri asigura ko ubwo bwicanyi bwaba bwavuye ku kaburegwe ngo kubera ko bari bavuye mu rubanza rw'ubukwe mu muryango ubundi bwicanyi nk'ubwo buvugwa muri komine ya bugenyuzi aho kuri uyu wa mbere nyine hatowe ikiziga cyari kimaze gusangukira mu gashamba aho catowe musanteri wa komine bugenyuzi amenyesha ko ari umuntu yari asanzwe akora akazi ko kunguruza abantu n'ipikipiki aho ibugenyuzi ngo akaba yari amaze indwi yarazimiye barabuze irengerero ryiwe tumenyeshe ko atandwi yari bwahere ku mutumba wa gasenyi muri komine buhiga intara nyine ya karusi hari umugabo yishe umuhungu wabo w'imyaka cumi n'itatu umuhungu wabo yari asanzwe atunze abo bantu batatu rero bapfuye muri iyi minsi bakaba bagize abantu mirongo ibiri na batanu bimaze kumenyekana ko bapfuye bishwe n'abandi mu ntara ya karusi muri uyu mwaka ikarusi kararumiye brese pascal ku bwa radiyo isanganiro ababagendera baragabanutse bimwe biboneka mbere benshi barirukanye n'abakozi gushika kuri mirongo itanu ku ijana imbere hariho n'amahoteli yahapfuye afata ingingo y'ukugara nk'igipande c'ihoteri ko bavuga bati ntitwoguma tuhakora ata abantu batugendera twebwe abarundi ntituramenya kuvuga neza igihugu kudandaza igihugu kimwe n'uvuga mu gifaransa bita mariketingi nabyo turamenya kugira ibindi bihugu nka twebwe abaserukira uburundi mu yandi makungu aba bakozi ba leta baba bagiye mu bikorwa byo hanze baba bakwiye kugenda bitwaje udupapuro n'udutabo turanga uburundi ubufaransa ububiligi ubudage n'ibindi hariho ibintu bimwe bimwe uburundi bukwiye gutera kw'intambwe ibi bihugu byo muri aka karere ibi bihugu bya afurika y'ubuseruko nk'u eh, rwanda n'ubuganda na kenya ubu bitangira hamwe rwa ruhusha rwo kwinjira bita viza bituma rero ingenzi ziyongera natwe nuvuga ko gushyirwa uno munsi urwo ruhusha rwo kwinjira bita viza turisitike unike ego turazi ko eh, leta irikirabijamo ariko uwo mugambi ntiturabwinjiramo amakuru mu kirundi arabandanya mu bijanye n'indero ku munsi ugira kabiri w'umwaka mushasha bibiri na cumi w'ishure 2016 ushira ibihumbi nindwi abasanzwe batanga imfungugwa mu mashuri afise uburaro mu ntara ya gitega baragabisha ko bashobora guhagarika ico kikogwa imvongo nuko amadeni bafitiwe n'amashuri aguma yiyongera ivyo biruko mu gihe abayobozi bamwe bamwe b'amashure bavuga ko babaye barikora ku mafaranga y'ishure y'igice ca mbere ariko naho nyene ngo ntibizorama kuko ngo ngo amafaranga yazomara imisi 10 mu gihe igice gitegerezwa kumara imisi 90 gitega araturika vabushi abo basanzwe batanga ibifungurwa ku mashuri afite uburaro ari mu gisagara cya gitega bamenyesha ko ingingo yo guhagarika icyo gikorwa bazaba bayifashe hageze na ayo mashuri asanzwe atanguye uyu mwaka mushyashya wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi n'indwi abaheraniye ibirarane by'imyaka ibiri iheze abo bakora ako kazi bamenyesha ko ibyo nabyo bakaba babigize bizera ko ubushikiranganji bujejwe iby'indero buzoba bwamaze gutanga ayo mafaranga abo bayobozi baremeza ko byabateye isoni kwegera abo basanzwe babaha ibifungugwa ngo babasabe irindi deni na basanzwe babafitiye iry'umurengera bakavuga ko amadeni amashuri afite uburaro y'igitega asanzwe afitiye abo bene kubaha ibifungwa aharugwa mu mamiliyoni arenga cumi bivanye n'ishuri abo bayobozi basaba leta ko yoduza amafaranga isanzwe itanga ku munyeshure ku munsi akava ku mafaranga amajana umunani akajya ku gihumbi n'imiburiburi ngo kubera ku isoko ibiciro biguma biduga bakemeza ko iryo deni aho kugabanuka riguma riduga kandi batazi ingene rizoheza rikarihwa mwomenya ko mu ntara y'indero ya gitega amashure nka yose y'uburaro afise amadeni kiretse ishure etesa enefu ekoso hamwe na lise bukirakazi afite kavabushi gitega eh, radiyo isanganiro urakeneye aritire kavabushi mbere y'uko turabira hamwe ayavugwa mu makungu ngo bagendesha amatagisi y'imodoka ngo yunguruze abantu ngo barageramiwe n'ubusuma bw'imodokari hano mu gisagara cya bujumbura uwitwa abubakari nakobedetse wakaba yaraye yibwe iyo tagisi mu buryo ngo budasanzwe aho ngo ababibi babanza kubamenyereza carambwira kuri umugenzi reka atira tugende kumutora ndanka mugabo munyuma ndemera turakata tuduze gatoya carambwira duhagara ahantu kuri portaye duhagaze kuri portaye acabwira umugenzi we bari kumwe ngo genda umuhamagare umwe acaravamo bari babiri acaja inyuma y'imodoka uwundi aca kuroba pisitore kugira ndase ca ndayifata pisitore turayigwanira turayigwanira turayigwanira mbonye ujya wundi ndamukubita hariya ku muryango ndavamo niruka baca barasimbira modoka barayatsa baragenda barayintwaye twari dusanzwe tugenda tumaze iminsi itatu tugendana telefone amijoro yende kumutora nanka ejo yarangerageje ngo ndamuhitana ataha mu kibenga ndagenda kumuhitana cagenda gutanga amakuru ku gipolisi kugeza ubu baracari mu matohoza navuye no gusinyisha ibipapuro hose cyaraye kibaye muri iri joro ryakeye aho hagati ya Hillary Clinton na Donald Trump bose bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu ico naco ko ikaba caranzwe n'impari aho Hillary Clinton yashyira imbere kugaragaza ibijyanye n'akahise ka mugenzi we nayo muri Colombia hakavugwa amasezerano y'amahoro yaraye yasinywe kuri uyu wa mbere hagati ya leta y'ico gihugu n'umuhari FARC n'inyuma y'imyaka mirongo itanu n'ibiri y'intambara Didier Niyonzima nk'uko tubisoma ku rubuga rw'iradiyo RFI umuvugizi wa leta amenyesha ko umukuru w'igihugu cya Chad Idris Deby asanzwe arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika aza guserukirwa muri ibyo birori n'umushikiranganji wa mbere wiwe cyo kimwe n'ibihugu vya Congo Brazzaville Maroc hamwe na Senegal u Rwanda ruserukirwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka abakuru b'ibihugu babiri gusa wa Sao Tome Principe n'uwa Mali nibo bitezwe muri ibyo birori mu gihugu cya Colombia naho amasezerano y'amahoro akaba yarasinywe kuri uyu wa mbere hagati ya leta y'icyo gihugu n'umuhari FARC inyuma y'ingwano zari zimaze imyaka mirongo itanu n'ibiri nk'uko bivugwa na televiziyo y'abafaransa France 24 ku rubuga rwayo umukuru w'igihugu Juan Manuel Santos na Rodrigo Londonyo basinye ayo masezerano ahitwa Cartège des mu buraruko bw'icyo gihugu muremere ku minsi ya kabiri minsi yose tubaganirira kuri bucana yandi y'amagara y'abantu aho tugiye kubaganirira ibijyanye no guca imbyaro bivugwa ku bakenyezi muganga yabinonosoye Deogracias amazina akavuga ko umukenyezi amaze guca hari bihinduka mu mubiri no mu mibereho yiwe aho bakanye bagategerezwa kubimenya kugira ngo bashobore kubana batahurana bucana yandi y'uno munsi y'amagara y'abantu na Francine ndiyo kubwayo umukenyezi amaze kurenza imyaka mirongo itanu kenshi ntaba akibyara kuko ahanini ataba akijya mu butinyanka bavuga ngo aba yaciye nk'uko tubisigurirwa na muganga avura indwara z'abakenyezi deogratias ntuko amazina guca ni ukuvuga yuko atakija eh, mu kwezi mu bisanzwe uko bavuga benshi ni hagati y'imyaka mirongo itanu mirongo itanu n'ibiri ariko urasanga hariho abaca kare n'abandi usanga baca batebye guca urabona umwana w'umukobwa akivuka ntacyo atangura kuja mu kwezi abitangura ku myaka kanaka rero araja mu kwezi hanyuma hariho imyaka agera bigahagarara kubera iki aja mu kwezi ku myaka kanaka hariho ibintu mu bice bitangura gukorwa kugira ngo atangure kuja mu kwezi byo guca rero ibyo bintu bikorwa mu mubiri bita hormone ico gihe rero aba yahagaze ama hormone y'abakenyezi aba mu asanga nk'ayahetse mu mubiri bigaca bituma adasubira mu kwezi hari abakenyezi baca kare n'abandi bishikira batevye hari aho ngo bitumwa nuko baba basanzwe babayeho hari bimwe bavuga yuko sinzi ko bivuga mu kirundi yuko ari genetique yuko myaka yo guca ibiri yaragezwe nyene ariko baravuga bamwe yuko nk'ibyo bandika baravuga yuko nk'abakenyezi banywa itabi yuko ibyo bishobora kugabanya imyaka yo guca cyane ku bakenyezi badafungura neza bizana bijya birashobora kugabanya imyaka yo guca ariko nk'abakenyezi bavuga yuko bafite abana benshi abo baravuga ko icyo gishobora gutuma aca atevye umukenyezi arenze iyo myaka mirongo itanu arashobora gusama imbanyi muganga deogratias ntuka amazina ati naho bishika ni gake gusama birashoboka mugabo uko imyaka igenda kuva ku myaka mirongo itanu kurenga kenshi ni gake mugabo birashobora gushika tuba tubona umwe canke bangahe ariko mu bisanzwe benshi ico gihe ivyo bintu vyo mu mubiri biba kenshi ni gake ashobora gusama uyibaruka no kuvuga ko akija mu kwezi byarahagaze ntabakibyaha kumbure n'uwo yatevye kuguca hanyuma tubonera asamye uwo muganga avura indwara z'abakenyezi atubwira kandi ko guca hari aho vyibonekeza mu bimenyetso ku bakenyezi bamwe bamwe bikanabatera n'ububabare bamwe bamwe barabyumva ibimenyetso bimwe bimwe n'abandi batavyumva bona nyene ikimenyetso cya mbere nayo maraso ahagarara mm. ikindi yumva na kimwe n'abandi ayo maraso arahagaze bwa mbere hariho rero hacahaza bya bimenyetso kuri bamwe bamwe bishobora kuza kuza barumva ubushuhe mu nda kuza barumva ibyuya hariho bamwe bamwe bavuga ko ashobora guhindura engene aba amerewe ugasanga yakumbura akunda gushavura buke buke ariko n'ibyo ntibiza kuri bose izo nkaburabugore zimaze kugabanuka cyangwa izo hormone iyo zimaze kugabanuka ibihimba byirunduka byose mu bisanzwe biragabanuka ukuntu byari binini bica biga bito bito bikagabanuka noneho nk'umukenyezi ariko arangurura ngo yabubatse byahora byoroha cyane akaba ari uruziri rwinshi ruca rugabanuka hakaba umwumira icyo bituma kenshi bavuga yuko bashobora kubabara hariho bamwe bigabanuka rwose n'ukuntu bashishikara bakura baravuga yuko kenshi amagufa hariho ibyo bita calcium idasubira kwinjira neza ugasanga bisigaye afite amagufa yoroshe cyane icyo gituma urabona abandi bantu bakuze batamakasi aguye hasi acavunika hanyuma n'ibindi bishobora gushika iby'indwara z'imyirinde y'amaraso bikashika kenshi kubera ibyo bintu byahindaguritse umubiri ibyo biza bitebye ariko cyane muganga nuko amazina aranavuga bimwe mu byo bafashisha uwagize izo ngorane zijyanye no guca hari imiti bahora babashirako ariko niyo ntituca tubibashirako no kubanza kuraba ko bisaba ko mukenyezi mukurikirana hari imiti ushobora kubaha ishobora gusubirira ibyo bintu vyaba vyabuze mu mubiri ariko iyo nayo irafite ingaruka mbi kuko bisaba kucungera cyane kuko eh, kuraba ko umukenyezi ata amakanseri afite mu muryango cyane cyane amakanseri y'amabere kuraba ko atari ibyo bintu vy'amaperitanse ko afise kuko uyimuhaye birashobora kugira eh, izo ngaruka mbi nicyo bituma kenshi rero umuha imiti yoroshe kuri ibyo bintu kuko nabuze ayo magufa yoroha uramwandikira iyo miti mushobora kumufasha kugira ngo ashobore gushishikara abonana n'umushinga nawe wiwe kuko hariho n'imiti ushobora gutanga ikabanuriza ibyo vy'ivyuya cyangwa ibyo ivyo vy'ubushe mu nda mu murugo rugo ngo umushinga ntategerezwa gutahura uwo bubakanye akamenya ko hari byahindutse abashinga ntahe na urumva nabone batetse kumenya yuko umukenyezi wiwe barabana iyo myaka baba bavyara aca mu kwezi ata kibazo kumbura amabanga yuko akabikagenda neza ata kibazo ariko ashitse muri ico gihe cyo guca atetse kumenya nawe ko hari ibihinduka ku mukenyezi wiwe kandi nawe nabari karakura arakura nawe ni atetse kumutahura uko biba bimeze ko umukenyezi uwo ari we wese yomenya ko guca ari ikintu gitegerezwa kumushyikira kwishigikira mu buzima muganga Deogratias ntukamazina abahanura kwegera umuganga iyo hagize ico badatahura